Sad moram naći nešto lipo I reći плечі жив. acredita em Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam kišno jutro. Možda vam ne možemo dozvati sunce Sunca na obzoru, ali vas možemo pozdraviti ispred Udruge Sunce u još jednoj emisiji Zeleni telefon. Prošlog puta emisiju smo posvetili Danu planete Zemlje i talijanskom referendumu o bušanju nafte u Jadranu, a ovoga puta razgovarat ćemo o još jednoj tamnoj strani našeg mora, o morskom otpadu. Budi glas prirode. Budi glas okoliša. 072 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeleni telefon. Svi mi volimo naš plavi biser, naše more koje je opjevano toliko puta u raznim pjesmama, možda je zapravo samo o ljubavi napisano više stihova. Volimo ga srcem, volimo ga želucem, e, uživamo u njemu mi, a i naši gosti. Pa ipak naše ponašanje prema moru nešto je malo drugačije. Kao da zaboravljamo da o našem savjesnom ili bolje rečeno nesavjesnom ponašanju ovisi i naše gospodarstvo i ravnoteža brojnih ekosustava. Što je morski otpad? Odakle dolazi, kuda ide i koliko je uistinu velik taj problem? Otkriće nam današnji gosti iz Udruge Sunce, e, biolog koji istražuje morski otpad u Jadranu, Mosor Prvan. Mosore, dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro vama i slušateljima. Evo, morski otpad je jedna tema koja je tek na začecima, počecima u, u lijepoj našoj, pa možda za početak da samo objasnimo što uopće smatramo pod morskim otpadom. Pa zapravo nema neke velike filozofije. Morski otpad je sve ono što je čovjek proizveo, što je u jednom trenutku postalo otpad i završilo u moru. Jeli? Znači sve ono što je čovjek proizveo, što se našlo u moru, a tamo mu nije mjesto kako, kako on dođe do tog mora? Je to ono što ljudi baca s broda, s obale ili, mm. ili nekako drugačije? Pa to je najčešća percepcija ljudi, znači da se radi o, o neodgovornim pojedincima, nautičarima, brodarima, turistima, kupačima koji svoj otpad bacaju u more. Međutim, e, istraživanja pokazuju da je istina nešto sasvim drugačija. Naime, 90% morskog otpada dolazi sa kopna na ovaj ili onaj način, bilo to vjetrom, bilo to rijekama, bilo to nekim E, drugim putevima, na primjer kanalizacijom, ali sva istraživanja, pa i ovo kod nas koje smo mi provodili, upućuju na to. Dakle, većina morskog otpada zapravo dolazi sa kopna. Morski otpad je nešto, jedan globalni problem. E, kakva je situacija kod nas? Zna li se išta? Pa morski otpad e, postaje problem zapravo u vremenu plastike. Znači, kroz zadnjih 30-40 e, godina kad mi imamo dosta jednokratnih e, predmeta koji se jednom koriste bacaju, naravno to se onda negdje gomila, gomila se u okolišu, dosta toga završi u moru, tako da problem je definitivno globalni, problem je tu kod nas lokalni. Eh, na svjetskoj razini postoje čak, eh, neki to kažu, i kontinenti morskog otpada na nekim mjestima gdje se morske, morske struje sudaraju u svim, eh, u svim velikim oceanima. Dakle, to je jedan enorman problem. Kod nas još nije toliko izražen da imamo plutajuće ovaj, kontinente morskog otpada, međutim ponekad zaista imamo plutajuće otoke morskog otpada. Najviše pogođen naš, naš južni Jadran, E, međutim, bez iznimke problem svakako postoji. E, nažalost, e, mi smo u istraživanje toga tek ušli prije neke dvije godine mi tek sada počinjemo naslučivati koliko tog morskog, otpada ima, koliko ga ima u pojedinim komponentama mora, koliko ima na obali, na površini, na morskom dnu, koliko on pogađa te ekosustave, a ono što još ne znamo, ne znamo zapravo nekoj mikroskopskoj razini koliko ima tog morskog otpada i na koji način utječe na organizme u moru. Ali često puta čujemo od naših ribara, morskih vukova i općenito ljudi na, na obali e, da to, ta, to smeće, taj otpad nije naše nego od nekog drugog. To je došlo od negdje tamo, iz, iz drugih zemalja. Je li to baš tako? Pa dobro, mislim, e, to je sad, sad bi trebalo reći naši ljudi, ali ljudi generalno vole da, da sve ono s čim se suočavaju, da nije njihov problem, mm. nego neko, neko drugi je kriv za to, pa tako i u tom slučaju uvijek je susjed najčešće ovaj, kriv za taj problem i zaista, mm, mislim, zahvaljujući morskim strujama, morski otpad ne poznaje granice, mm. tako da kod nas i završe otpada naših susjeda, kako jadranske struje idu sa južne strane uz našu obalu eh, od Albanije, Crne Gore, Hrvatske prema Italiji, mi dobijamo veće količine njihovog otpada, međutim činjenica isto tako da u Hrvatskoj mi nemamo uređeno gospodarenje otpadom na kopnu. E, pa eto, mislim, pogledajmo naš Plitski Karpovac, e, pa kad je malo jače puše vjetar, gdje to sve leti, e, radili smo na Visu, u Komiži, oni imaju odlagalište, znači to je doslovce odlagalište otpada, znači otpad se samo gomila, 400 metara zračne linije od mora na padini, kad puše vjetar, to sve leti u more. Dakle, mi možemo prozivati naše susjede koliko god hoćemo, ali činjenica je da smo mi isto dio tog problema, Evo sad si spomenuo Vis i Komižu. E, nedavno je tamo nekih prije 5-6 mjeseci na Splitskoj peškariji napravljena je morska instalacija, odnosno instalacija morskog otpada u organizaciji Udruge Sunce, e, gdje se pokazao onako u kašetama samo djeličak otpada prikupljenog na plaži Zaglav na otoku Visu u godinu dana. Bilo je poprilično šokantno s obzirom da većina ljudi percipira, tim više što većina ljudi percipira Vis kao jedan od čišćih otoka, čišćeg mora, lijepe naše. Šta se tamo moglo vidjeti na toj izložbi? Kakvi su tu bili podaci? Pa dobro, sad moram paziti što govorim ovaj, na Visu. Često boravim pa da me ne bi ko tamo <laughs> napao. Vis nije iznimka. Vis je samo ovaj, eh, jedan dio slike te problematike, mm, svi otočani su svjesni, pogotovo oni koji žive na tim izloženim otocima bučinskim, koji su otvoreni morskim strujama, znaju koliko se, koliko se otpada, ovaj, koliko otpada more donese ono što smo mi radili u zadnje dvije godine zajedno sa našim institutom za oceanografiju i ribarstvo smo pokušali napraviti preko pilot sajtova jednu analizu koliko zapravo tog morskog otpada ovaj, ima i onda jedan, jedan od tih pilot područja je bio otok Vis, druga su bila Omiš, eh, Delta Neretve i Mljet. Eh, i, ovaj, I ono što smo vidjeli, mislim, mi smo očekivali da toga ima, ali nas isto tako šokiralo, to su nenormalne količine, pogotovo na na, na južnim stranama Visa, mm, to je, to je nešto nezamislivo. Mi nismo samo kupili otpad, mi smo, naš zadatak bio da mi identificiramo ovaj taj otpad koliko je to moguće, tako da imamo određene podatke, mi smo u, u četiri monitoringa, u četiri praćenja stanja morskog otpada na Visu skupili ukupno 42 tisuće komada raznog morskog otpada, samo na jednom eh, transektu, dakle na jednoj površini od 100 metara puta 10 metara onda možete zamisliti koliko to, toga ima ako gledamo cijelu južnu stranu otoka Visa. Dominira plastika, 97% e, tih predmeta koji smo našli su, plastični predmeti. Ono što nas jako iznenadilo e, i što je, što je svima zanimljivo, pa i na toj izložbi gdje smo prikazali sav taj, e, odnosno sav taj dio toga otpada koji smo prikupili na visu, dominiraju štapići za uši. <laughs> Dakle to, zašto to? E, pa to se ja pitam, e, ne znam, e, neki podaci nam govore da najvjerojatnije se radi o lošem kanalizacijskom sustavu. Znači da, ali to bi značilo da ljudi bacaju šta piće za uši ovaj, u, u WC školjku, pa eto apeliram, ako neko to radi, nemojte više Ovaj, pa probajte promijeniti tu naviku. Kantice onako u WC staviti jednu sa strane, ne, ne u WC. E, drage slušateljice, dragi slušatelji, ako imate bilo kakvo pitanje vezano za morski otpad, slobodno nazovite na 539300 za direktno uključenje u eter ili e, tokom radnog tjedna od 9 do 16 sati možete nazvati naravno na zeleni telefon 072123456 ukoliko želite e, sami nešto prijaviti, komentirati i slično. Spomenuo si plastiku, zanimljivo je kažeš 97% plastike. Ono što sam saznala da, da se ta plastika nikad do kraja ne razgradi, ona se raspada na manje dijelove i tu nastaje još jedna opasnost <clears throat> za sve nas e, ljude, ali i općenito živa bića. E, to je točno. Ukratko, morski otpad na sve moguće načine ovaj, utječe na, na, na ljude, morski ekosustav, dakle to je ekološki, zdravstveno, estetski, turistički, Ovaj, međutim, ono što je, je dosta opasno je što plastika zapravo nikada ne nestaje. Ono što se kaže 500.000 godina treba da plastika nestane, e, on to zapravo da nestane, da je mi više ne vidimo, da nestane nama s očiju. Međutim, ona se raspada u mikroskopske ovaj, komadiće, ulazi u sve pore okoliša, e, to morski organizmi gutaju, na kraju to završi nama na Ono što je posebno opasno da djeluju kao supermagneti za toksične stvari, ti komadići plastike. Znači dobar cek ovaj, papate plastiku. Pa nećemo sad, nećemo pretjerivati, kod nas je, kod nas je stanje još uvijek zadovoljavajuće, međutim neka istraživanja u Indoneziji i Kaliforniji su pokazali da 70% ribe sa ribarnice u sebi ima plastične komadiće. Ti plastični komadići na sebe kupe e, živu i neke ostale toksične stvari, teške metale u 20.000 puta većim koncentracijama nego što je to običajno. E, zastrašujući podaci. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Evo, samo da stavimo slušalice. Tu je, tu je sve spremno. E, dobro jutro, dobar dan. Ko je s nama? Evo, ja s vama je Nana. Malo, malo znam uklo mi je grlo, ali nema veze. Evo, baš sam pratim vašu emisiju što se tiče ovih stapića, čišćenje uha i ovo što govori gospodin da se nalazi u ribi, triba djecu, djecu roditelju startu da kažu kad čistu usin, ne smiju se štapići bacati u WC školjku i drugi predmeti koji nisu, zna se šta ide u WC školjku. Znači mi roditelji, bake, didovi tribamo najprije od dice poče, a tako i odrasli da se ponašaju što ne bi želili da vide pokući da to ne može ići ni u školjku. Tako je. Hvala vam lijepa na pozivu, potpuno se slažemo s vama, imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobro jutro. Halo, dobro jutro, jesam u studiju. Jeste, jeste. E, evo, pozdrav svima u studiju i cijenjenim slušateljima. Ja bih nešto želio reći u vezi ovog globalnog zagađivanja. Prije jedno par godina sam na National Geographic baš slušao a, američke ekosustave kako se bore protiv tog zagađivanja, su rekli jedan podatak koji sam ostao fasciniran. Rekli su da Pacifikom plovi e, površina koja je zagađena sa plastikom, svim vrstama plastike, veličine Teksasa, dubine 30 metara. Šta ćemo dalje govoriti? Upravo tako. znači, cijeli svijet ulazi u nešto što još mi ne možemo sagledati e, to ide, ali vjerojatno pilamo granu na kojoj živimo. Nažalost, niko ne vodi brigu, svi bacaju bilo gdje i bilo šta. E, žao je to konstatirati, ali ne znam jer, je već prekasno da možemo nešto riješiti. Sve smeće odlazi u more, preko rijeka, preko kanalizacije, preko bilo Kako to riješiti? Hvala vam e. na, vašem komentaru, e, a i na pitanju, evo, pitanje se postavlja samo sebe, kako to riješiti, Mosore? Da, pa zapravo, <laughs> Teoretski je vrlo jednostavno. E, međutim u praksi puno složenije. E, ja, ja volim reći da su zapravo dvije razine rješenja, jedan jedna razina je pojedinac, međutim sam pojedinac bez potpore sustava ne može apsolutno ništa naprijed. Kad kažem sustav, naravno mislim na, na, na države, e, uređenje problema gospodarenja otpadom, rješenja, rješenja jednostavno postoje ona su običajna, postoji čak i u Hrvatskoj na nekim lokacijama poput Krka. Ovaj, e, dakle, odvojeno prikupljanje otpada, sortiranje ovaj, već kod kuće od strane pojedinca, međutim onda da to sustav na taj način e, prihvaća, da se organski otpad e, kompostira, kako jedna moja kolegica voli reći, otpad nije smeće, dakle otpad je jedna sekundarna sirovina koja jako puno može i koštati u svemu onome što mi bacimo ovaj, možda jednu 20 do 30% je onoga što je zapravo smeće, što mi ne možemo iskoristiti za nešto ponovo jel, eh, napraviti, međutim i taj dio se može, eh, može preformulirati u neko gorivo ili nešto drugo. Jel eto, to je na ovoj razini, a na razini nas, osim što što odvajamo otpad, možda smanjiti plastiku. Pa to što je gospodin <laughs> istaknuo, problem definitivno počinje i završava s nama. Jel, mi ga stvaramo i mi patimo te, od tih posljedica. Svakako, ne bi, ne bi rekao smanjiti, smanjiti e, korištenje plastike, zato što jednostavno mi smo na tu plastiku danas osuđeni, ali svakako smanjiti korištenje jednokratne plastike. Dakle, vi danas kad odete u dućan, koristite te kesice u fast foodu, dobijemo onaj stiropor, bacamo ga, znači jedne ogromne količine otpada nenormalne, 230 milijuna tona godišnje na razini Europske mi proizvedemo. 230 milijuna Da, mislim da je, mislim da je po pojedincu 145 kila godišnje, jednokratne plastike koje manje samo plastika? Samo plastika, manje od 10% se reciklira. Plastika i stiropor. Pri kraju smo naše emisijica, ali evo još jedan e, slušatelj ili slušateljica strpljivo čeka pa ćemo ga primiti u eter. Dobar dan. Dobar dan. E, ja bih htjela samo malo prokomentirati ovu emisiju. uh Mislim da je greška šta ljudima nameću da odvaje otpad. Trebalo bi krenuti od glave. Znači zabraniti proizvodnju plastike i proizvoditi ekoplastiku. Gdje nam je poznata biljka konoplja koja je eko biljka za sve. To je sve moj komentar. Hvala vam lijepa. Evo imamo, imamo različitih mišljenja, dakle jedni žele zabrane, drugi žele prevenciju, treći žele recikliranje, ponovno korištenje. E, sve su to različite varijante koje ukazuju na rješenje koje nam je zaista bitno, tako da tko zna što nas čeka u budućnosti, ali ono što sada možemo je definitivno pokušati odvajati otpad i pokušati promijeniti e, putanju u koju, koju se krećemo. Morski otpad, e, da zaključimo, je jedan kompleksan slovit problem. E, već smo vidjeli gdje nas sve dotiče i na što sve utječe. Evo možda neke, e, neke završne misli što bi mogli napraviti, kako evo, ljudi mogu reagirati kakav pritisak možemo raditi možda svi zajedno da, da i to gospodarenje otpadom se promijeni, ali tu uopće potencijala i entuzijazma <laughs> s naše strane. Pa ima, mislim, uvijek je što, što je problem veći, to je interes ljudi za problem veći, a što je interes ljudi veći, to je onda i politički interes ovaj, veći, jer on raste, tako da mi smo došli zapravo do te faze e, kada je rješavanje problema otpada postao politički problem, što je, što je sjajno, E, vidimo da se, da, da su ogromni pomaci već zapravo kod nas nastali i novi ministar zapravo najavljuje sjajne stvari. Vidit ćemo hoće i to poći za rukom. Ja očekujem <laughs> da će imati puno otpora. U tome mi na našoj lokalnoj razini u Splitu se susrećemo sa, sa velikim otporom i od strane nekih nadležnih prema, prema nekim novim inicijativama, mislim novim kod nas u svijetu, u zapadnom svijetu vrlo vrlo starim kao što odvajanje otpada, ali ne vidim, ne vidim e, to kao jedan reši problem, da pače događa se to da će nas Europska unija penalizirati ako ne počnemo odvajati otpade, a onda je to jedan, <laughs> jedna vrlo dobra noga u guzicu za nas da nešto riješimo. Evo ga, završavamo u pozitivnom, optimističnom i pomalo šaljivom tonu. E, dragi naši slušatelji i slušateljice, ako biste htjeli još nešto saznati, pitati, prokomentirati i posjetite web stranice Udruge Sunce www.sunce-st.org ili Facebook stranicu Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. I naravno, ako primijetite bilo koji okolišni problem, zovite zeleni telefon na 072 123 456. Volite prirodu, poštujte ju i budite njen glas. A naš glas slušate ponovno za dva tjedna u isto vrijeme na istom mjestu. E, bio je ovo s nama Mosor Prvan iz Udruge Sunce. Do idućeg puta pozdravlja vas Pinja Poljaković i tonski realizator Dino Tomaš. Ćao bao! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.